Сега ќе продолжиме со принципите за толкувањето на пророствата или началата кои што треба да не водат во нашиот однос кон библиските пророства. Мијатата сабота го споменав првиот принцип кој што исто така се однесува за толкување на Библијата воопшто и го земав примерот со 666 Потом речено, минетата сабота, веднаш после таа проповед, со Борчева продавница, добив нова фискална сметка, која што изнесуваше 333 денари. Значи, пред месец дена, односно за Божи, кога беше, 666, ја чувам таа нишка. И сега 333. Не сум суеверен, Мегутоа имаше коментар, штом зборувам на оваа тема, го провоцирам непријателот, па он ми враќа на него, на вакви начини. <clears throat> Првиот принцип што го споменав мејата сабота, значи е нема бегање од она што е јасно. Нејасните библиски текстови, па според тоа и пророќствата, се толкуваат со она што е јасно. И примерот беше 666 во Библијата е споменат како број на зверот, но по-конкретно и по-јасно е споменато на две места, најмалку што ги прочитавме, дека е тоа број на неговото име. Каде треба да го бараме 666? Во бројот, значи во името на зверот. Не може да бегаме со толкувањето надвор од тој контекст. Патам речено, еден пример што не ми текнеме ета сабота, сега може да го споменам. Постои едно трето толкување за 666, дека толку, толку стапки изнесувал ликот, златниот лик, <laughs> кипот на, во долината Дура, во Вавилон, кај да што Седрах, Мисах и Евдена одбиле да се поклонат, Данијал трета глава. Значи, некој го толкува 666 со, со тоа, со димензиите на кипот. Да не ги повторувам другите погрешни толкувања што ги споменав тогаш. Оно што Библијата јасно го кажува, тоа треба да се следи. Е сега, зошто, кога зборував за трубите, и многу јасно видовме во самиот библиски текст и во почетокот на осмата глава од Откровението, дека контекстот на трубите, сите седум труби трубат тогаш кога се отвора седмиот печет, плюс ги прочитавме стиховите кои што и многу јасно сугерираат дека трубите трубат тогаш кога завршува времето на милоста. Кога ангелот ја фрлил каделницата, предходно исполнета со огън. И нема веќе посредување. А во описот на самата пета труба прочитавме дека тоа, тие неволи, тие страдања што петата труба ги најавува, треба да ги погодат сите луѓе кои што го немаат Божиот печат, значи, а Божиот печат сугерира дека во времето барем на петата труба сите запечатени се веќе запечатени и сите жигосени се веќе жигосени. Многу јасен контекст имавме дека трубите се нешто што ќе се случи во иднина, сите седум, по завршувањето на времето на милоста, иако рековме дека не мора да ги толкуваме како идентични со седумте чаши и седумте последни зла од 16-та глава. Зошто тогаш адвентизмот толку догматски се држи за историското толкување на трубите? Еве една причина зошто и ќе сакам оваа и следната сабота да ги разгледаме тие причини и да видиме зошто не треба да имаме догматски однос кон пророќствата. Во големата борба можете ова и сами да го наредите да го прочитате, ако ја имате оваа копија во нашиот превод на 343-та страница. Во поглавието, главата број 18, еден американски реформатор, се однесува, значи, главата што зборува за Вилијам Милер, на 343 страница, коментирајќи за развојот на адвентното движење во времето на Вилијам Милер, Елена Вајд ги запишала овие зборови. Во 1840 година се исполни едно важно пророќство кое го привлече вниманието на луѓето. Кој било тоа пророќство? 1840 година. Две години пред тоа, значи 1838, Јосија Лич, еден од главните проповедници што го објавува Второто Христово доагање, го објави толкувањето на деветата глава од Откровението, која зборува за пагањето на Турското царство. Забележате? Според неговото сметање, оваа сила требаше да биде соборена во август 1840 година. Така гласило толкувањето првото, значи, првиот кој што го дал тоа толкување што пионерите на адвентизмот потоа го прифатиле и го проповедале до ден денес, бил Јосија Лич, еден од соработниците на Вилија Милер. Тој па дури не го доживеал да кутриот, како благослов може да му се смета. Разочарувањето, бидеќи починал пред 22 октомври 1844 година. Неколку дена пред да се случи еден настан, што Елена Вајд го нарекува исполнување на важно пророќство, значи во август, поточно на 1. август 1840 година, Јосија Лич во списанието знаци на времето пишуваше Ако прифатиме дека првиот период од 150 години точно се исполнил, тука мисли на петте месеци од петата труба. Нели петата труба споменува пет месеци, што ги читавме тогаш. И тие пет месеци Лич ги толкуваше како, бидеќи пет месеци имаат 150 дена, ги толкуваше како 150 години, според принципот ден за година. И според неговото толкување тоа се случило пред Константин 11. Еден од византиските царе. Пред Константин 11 со дозвола на турците да стапи на престол, значи од сите константиновци ја ги имало вкупно 14 до падот на Цариград во 15 век. 11-тиот од нив стапил на престол со дозвола на турците. Не можел да стапи на престол без да има дозвола од турците на некој начин турците стекнале власт во Европа. И пресметал Јосија Лич дека од таа година, кога Константин 11 со дозвол на турците стапил на престол, пресметал вкупно 391 година од тогаш и 15 дена, бидеќи така ги протолкувал зборовите од, 9, од шестата труба во деветата глава, Бидеќи шестата труба, ако се секавате, споменува таму ден, час, месец, година. Сето тоа Лич го претворил според принципот ден за година во во временски период од 391 една година и 15 дена. И додадени на времето кога Константин 11 стапил на престол со дозвола на турците, таму во на почетокот на 15-тиот век. 391 година и 15 дена треба да завршат 11 август 1840 година. И се продолжува на Ведвели, кога може да се очекува падот на отоманската сила во Цариград, И Лич напишал, и јас цврсто верувам дека така и ќе биде. Значи, како го толкувал Лич ова пророќство? Како ја толкувал шестата труба? Почнал целиот тој период да го толкува, што си го претворил, значи, од о, споменатите ден, час, месец и година, во шестата труба, ги претворил според принципот ден за година 300, во 391 година и 15 дена вкупно. Започнал да го смета тој период од годината кога Константин 11 стапил на престол со дозвола на турците, значи првиот христијански император кој што само со дозвола на турците можел да дојде на власт. И од таа година, овие 391 година и 15 дена, требало да завршат до ден на 11. август 1840 година. И сите адвентисти од Милеровото движење тврделе, односно Јосија Лич го тврдало во списанието, во нивното списание, знаци на времето, дека на тој датум, 11. август 1840 година, турската власт треба да падне, така го толкувале тоа. Ние знаме дека Отоманската империја не пропаднала тој датум, била жива и здрава уште многу децени после тоа. Меѓутоа, нешто се случило на вистина тој датум, што таму во Северна Америка било протолкувано сериозно, прифатено сериозно од многу луѓе, како исполнување на она пророќство што адвентистите го најавувале. Да проложам со големата борба коментарот на Елена Вајд, истата страница точно во одреденото време Турција преку свој пратеник прифати заштита на европските големи сили и така се ставила под контрола на христијанските народи. Конкретно под Англија и Франција. Значи, турците плашеки се од русите во 19. век, од кој што изедува Бајаги Кјотек, во неколку војни поред, се до последната таму 1878, решли да се стават под англиска заштита и Англија, како што знаете и самите, ако сте го проучували убаво македонското прашање од 19. век, Англија била заштитник на Отоманската империја без малку се до пред почетокот на Првата светска војна. Не е било во интерес на Англија да се распадне Отоманската империја. Зошто? Зашто ако се распадне, кој ќе профитира од сета тоа? Ке профитираат православните народи на чело со Русија. А Англија тоа не го сакала. Англија сакала Отоманската империја да постои, за да може незините интереси во Северна Африка, во Египет, во, на Близкиот Исток, нафтните полин, од денешен Ирак, преку султанот да бидат значи, обезбедени за британските компанији. И бидејќи тоа се случило, значи, на 11. август 1840 година, на вистина, Турција јавно прифатила британски и француски протекторат, во Северна Америка овој, овој настан го доживеале како исполнување на пророштвото на оно што го зборувале адвентистите, конкретно Јосија Лич. Јелена Вајд продолжува и вели, со овој настан пророштото точно се исполнило. Дори постои во дополнението пошироко на крајот од, од големата борба, пошироко објаснување <clears throat> за сето тоа. Кога беше објавено тоа, мнозина се осведочија дека се исправни началата на толкувањето на пророштвата, како што ги прифатија Милер и неговите соработници што придонесе адвентното движење да добие голем потик. Образовани и влијателни луѓе се соединија со Милер да ја проповедаат веста и од 1840 до 1844 година, значи последните 4 години од движењето, делото бргу се расшири. Всушност, овој настан представуваше пресврт во развојот на Милеровото движење во 19. век во Америка. До 1838 година, значи, милеровото движење започнало 1831, така што самиот Милер почнал да зборува, да проповеда за Второто Христово доагање, за толкувањето 2300 денови и ноки, и дека Христос ќе дојде околу, на почеток така неодредено, околу 1843 година. Мегуто тоа не било карактер на движење. Тоа биле серија проповеди, каде што го викале од едно место на друго да проповеда таа нова светлина, која што предизвикувала и некакво пробудување, некакво интерес кај мнозина, мегутоа тоа се уште немало карактер на движење. Дори 1838 година сето тоа се претвора во едно организирано движење во Соединетите Американски држави, а особено станува масовно тоа движење, значи до некаде 50.000 души. По исполнувањето, значи по ова толкување на Јосија Лич, значи 1840 година. Може да се рече дека организирано масовно Милерово адвентно движење постои дури од 1840 година до 44, значи цели 4 години, што не е малко. Пресвртот се случил кога Јосија Лич го објавил ова негово толкување на шестата труба и кога на истиот датум кога тој прорекол, 11. август 1840 година, на вистина се случил некој настан во Отоманското царство, кој што бил потик мнозина да се придружат на адвентното движење, дури мнозина влијателни луѓе, спонзори, организатори, кои што го омасовија движењето и му дадоа голема сила и подстрек. И сега, Белик Елена Вајцето тоа го пишува и вака јасно го потврдува, Мнози не велат, а, значи, толкувањето на Јосија личи за шестата труба е вистинското толкување и ние не смееме да бегаме од тоа. Со други зборови, историското толкување на трубите, на сите седом труби, барем на првите шест, дека првите шест труби се наогиат во минатото, дека дури и шестата труба зборува за Отоманската империја, како што Лич ја толкувал во 19. век. А Латишката црква до ден денес го прифека како, како догма. Тоа не сме да се менува. Иако, според <laughs> Откровение 8 глава и 9 глава, е премногу јасно дека контекстот на трубите е во иднина по завршувањето на времето на милост. Одрена Вајт најдохме и цитат, кој што тоа го подржува. Во Елена Вајт може да најдете цитати кои што го подржуваат и тоа толкување, и историското толкување. Што се случува? Дали ние треба да ги толкуваме пророштата со помош на Елена Вајт, или затоа што Елена Вајт напишала нешто, некаде, значи така треба да го толкуваме пророштвото, например за трубите, а не поинако. Или пак треба да ги толкуваме според контекстот, како, како и секој библиски текст. Кој е точниот принцип? Дали како се соочуваме со, со тежок или непознат или проблематичен библиски текст воопшто, не мора да е пророштво. Дали прва работа што треба да правиме, да бркаме по Елена Вајд, да видиме што таа напиша? Мнозина така прават. Дали тоа е исправно начало? Не. Тоа е многу погрешно начало. Прво што треба да направиме е да побараме други библиски текстови што зборуваат на истата тема. Да го разгледаме контекстот на текстот што го проучуваме. Зошто е погрешно веднаш да, да бегаме кај Елена Вајд? Од повеќе причини. Прво затоа што Елена Вајд може да подржува и едно и друго толкување на истото пророќство во различни незини книги. Например, едно друго пророќство, кое што воопшто не било дадено како пророќство. А следната сабота, односно, може би таа последна, ќе видиме кога точно, следните две саботи, ќе видиме многу повеќе примери, особено библиски примери за тоа. Се скевате на параболата за 10 девојки. У параболата за 10 девојки, доагањето на младоженецот, кога доаѓа младоженецот. И десет петте мудри девојки заедно со него влегуваат во на свадбата. И вратата се затвора. Добро, се не зборуваме за вратата, кога се затвора вратата, тоа е друга тема, која што била предмет на многу дискусии и критики кон адвентизмот од страна на други и во самиот адвентизам, што тоа значи. Но ете, кога дојга младоженецот и петте мудри девојки влегуваат со него, тој момент, според духот на правошта, според Елена Вајд, кога се исполнува? Што значи? кога, кога се случува тоа? Дојгањето на младоженецот и петте мудри влегуваат со него на свадбата. Ако читаме оваа иста книга, Големата борба, ќе видите малку подоцна се разбира. Во темата која што зборува, поглавието што зборува за исполнети пророќства, следното поглавие 19 и тоа после не, после тоа поглавие која што зборува за истражниот суд, односно силно верско будење, сите од 19 до 25 глава во големата броја. Сите тие глави зборуваат за за адвентизмот, за истражниот суд и така натаму. Божиот закон исто така. Ако читаме од големата борба, доаѓањето на младоженецот во таа парабола, кога петте мудри девојки влегуваат заедно со него на садбата, се исполнува во 1844 година. Тогаш дошло младоженец во параболата. Така почнал адвентизмот со тоа толкување. Но ако читате во книгата Христови очигледни поуки, таму или навед зборува нешто друго го подржува традиционалното христијанско толкување, дека доаѓањето на младоженецот е во иднина, второто Христово Што е точно? Едното или другото? Или и двете? И двете се точни. Зошто? Затоа што многу библиски текстови, особено пророштвата, особено символичните пророќства, кои што контекстуално се однесуваат на конкретно време, конкретни настани, што може би се уште не се случиле, можат да се применат на други времења и други настани. Постои интерпретација и постои апликација на пророштата. Постои толкување на македонски или примена на пророштата. Ја ајде да не зборувам термини што потекнуваат од грчкиот јазик, екзегеза и хомилетика и така нато. Тоа се све исти оп, е, исти опис за една за една иста проблематика. Различни описи за една иста проблематика. Пророчата можат да се толкуваат во контекст и да се однесуваат на конкретно време, конкретни лица, конкретни настани, но можат да бидат применети за други времења, други лица и други настани. Еве да споменам уште еден библиски пример овој пат за истата тема. Како? Да, добро. А конкретно за самото разорување на Русалим имаме еден конкретен библиски пример, само за тоа следните две саботи, ќе видиме кога. Во иднина, сега сакав прво да само овој пример да го споменам од книгата на пророкот Осија. И сум го имам кажано, така да може да не би биде толку непознат. Евангелие според Матеј, ќе побараме прво. Во Евангелијата, особено Матеј, кој што пишувал конкретно за евреите, за еврејски читатели, Матеј се грижи да спомене што е можно повеќе старозаветни текстови или пророќство, дори и текстови кои што воопшто не, не биле пророќства, како, како што звучат во Стариот Завет, воопшто не се пророќства, Мати ги претвора во пророќства. И ги применува на Исуса Христа. Например, Кога спорува за Исус, дека, еве, втора глава Мати, ќе почнеме да читаме ајде, од 13 стих. Втора глава Мати, 13 стих. Ако имате Библија, може да отворите таму. Бегството во Египет, кога Исус бил бебе, А што се тидоа мудреците, ете ангел Господов му се јави на Јосиф на сон, велејки, стани, земи го младенецот и мајка му, па бегај во Египет. И остани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ке го бара младенецот за да го погуби. И тој стана, го зема младенецот и мајка му нокно време, па отиде во Египет. И таму остана до смртта на Ирод, за да се исполни реченото од Господ. Са мате. Наведува старозаветен текст. Кој текст го наведува? За да се исполни реченото од Господ преку пророкот, кој вели, од Египет го повикав синот свој. Каде се наоѓа пророкот? Во Стариот Завет. А ево нека биде домашна за следната сабота. Каде во Стариот Завет се најгава ова пророќство? Од Египет го повикав синот свој, што Матеј вели дека се исполнило тогаш кога Јосиф требало да бега со своето семејство во Египет. Што се случува? Време да завршам. Станав досаден? <laughs> Значи, запаметивте, следната сабота, домашна задача. Каде се наѓа во Стариот Завет? Ова што Матеј вели дека се исполнило од Господ преку пророкот реченото, од Египет го в синот свој. А сега ќе продолжам да читам. Ке се префрлиме веднаш на 19 стих, втора глава Матеј, повторно. А по смртта на Ирод, Ангел Господов му се јави на сон во, на Јосиф во Египет и му рече, стани, земи го младенецот и мајка му и врати се во земјата Израелска, зашто изумреа оние што ја бараа душата на младенецот. Шуба изборови, изумреа. Тој стана, го зеде младенецот и мајка му и дојде во земјата Израелска. Но кога чул дека во Јудеја царува Архелај, на местото на татка си Ирод, се уплаши да оди таму, и откако доби порака на сон, тој замина во Галилејските предели. Значи, не се населил во Јудеја, каде што се попиша во Витлеем. Туку, повторно со некоја порака на сон, заминаа во Галилеја, на север. И сега 23 стих. А кога пристигна, се насели во градот наречен Назарет. За да се исполни реченото преку пророците, дека тој ќе се нарече Назареец. Така вели Матија. И второто прашање за следната сабота. Каде во Стариот Завет пророците рекле дека Месија ќе се нарече Назареец, како што тврди Мати? Ова ќе биде потешко прашање, а полесното е предходното. Каде во Стариот Завет некој пророк вели од Египет го повикав синот свој, што Матеј вели дека се исполнило тогаш кога Исус како бебе со Јосиф и Марија требало да се склонат во Египет од гневот на Ирода. Толку за денес продолжуваме следната самота.